Govor o Allahu subhanahu wa ta'ala zasigurno je najveće znanje i najprče znanje. Ono sa čime bi se trebao upoznavati svaki musliman i muslimanka odmah na početku, čim saznaju za sebe, čim postanu punoljetni pogotovo, a i svi oni koji prime islam, prvo što bi trebali upoznati, sa čime se trebali upoznati jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Nažalost, mnogi mi upoznajemo se sa svima drugima, daleko, daleko više nego što se upoznajemo sa svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala od kojeg nam sve ovisi. Zašto je znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala najpriče znanje? Zato što ono direktno govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto je ajetul kursi 255. ajet u suri Al-Baqara najuzvišeniji kuranski ajet, najveličanstveniji kuranski ajet zbog toga što od početka do kraja ovaj poduži ajet kod nas poznat kao ajetul kursi govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. U sebi sadrži deset rečenica i svih deset govore samo, isključivo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto je sura Al-Ikhlas, kul huvallahu ahad, jednaka, ravna jednoj trećini Kur'ana? Zbog toga što od početka do kraja ova sura El Ihlas, zbog čega se između ostalog i naziva ona koja je čista, dakle čista od svakog drugog govora, govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što jedna trećina Kur'ana govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovim lijepim imenima, uzvišenim svojstvima, njegovim dijelima, radnjama, postupcima, njegovim presudama, odredbama i slično. Zbog toga i sura Al-Ikhlas jednaka je jednoj trećini Kur'ana. Zasigurno i onaj koji se više upozna sa Allahom subhanahu wa ta'ala kod njega uzvišenog Allaha biće bolji, na boljem položaju, vrijedniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je ajtul kursi vrijedni kur'anski ajt od ostalih jer govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. I mi bismo trebali pozabaviti se tim kuranskim ajetima koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala, hadisima koji, u kojima se spominju imena Allaha Jalla Vala, kako bismo što je god moguće više upoznali našeg gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i približili mu se, bili kod njega što je god moguće bolji. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-A'raf وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا samo Allahu pripadaju najljepša imena. Pa ga vi i dozivajte njima. Upoznajte ta njegova lijepa imena, pa ga njima dozivajte. Obraćajte se njemu, približavajte se njemu Allahu subhanahu wa ta'ala putem tih lijepih imena. Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježe Bukharija i Muslim, kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoji 99 imena koji ih nauči, spozna, shvati, razumije, živi po njima, taj će sigurno ući u džennet. Dakle, trebamo izučavati Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena, jer ona govori direktno o Allahu. Allah nam je najpreći putem tih Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena. Približavamo se Allahu subhanahu wa ta'ala i ta Allahu ajalla vala lijepa imena sigurni su razlog ulaska u džennet i džennetska uživanja sutra na drugom svijetu. Zato nastojimo se upoznati što je god moguće više s našim gospodarem. Allahum subhanahu wa ta'ala. Lijep život jeste samo uspoznaji Allaha subhanahu wa ta'ala. Zasigurno nema lijepog života u udaljenosti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema lijepog života na dunjaluku. Kao što sutra na ahiretu neće biti lijepog života osim sa Allahovim oprostom i u džennetu čak neće biti uživanja, lijepog uživanja osim sa gledanjem u Allahu ođelevala plemenito lice. Zato upoznajmo se sa novim imenom u ovom našem serijalu, za nas novim imenom Allaha subhanahu wa ta'ala. Od Allahu i Jalla vala lijepih imena jeste i ime El Hamid, od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste ime El Hamid i najčešće uz ovo ime spominje se i drugo Allaho subhanahu wa ta'ala lijepo ime sličnog značenja Es-Subuh. Dakle, od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jesu imena El Hamid i Es-Subuh. Što se tiče Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El Hamid, ovo ime spominje se u Kur'an i Kerimu i spominje se na 17 mjesta u Kur'anu. Tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Buruj. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ I nevjernici nisu se svetili vjernicima, nisu uznemiravali vjernike, nisu ubijali, protjeravali vjernike osim zbog toga što su oni vjernici vjerovali u Allaha silnog i hvale dostojnog, silnog i hvaljenog. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Fatir, Ja ejuhin nas, entumul fukarau ila Allah, wallahu huvel ganijul hamid. Ja ejuhin nas, entumul fukara'u ila Allah, wallahu huvel ganijul hamid. O ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala doziva sve nas. Ne doziva nevjernike samo, niti licemjere, niti vjernike, već doziva sve ljude općenito. Pa kaže, o ljudi, svi ste vi potrebni Allaha. Svi ste vi u potrebi za Allahom, a Allah je huvel ganijul hamid. On je onaj jedini koji je neovisan, koji ne ovisi ni o kome, ni o čemu. I on je zbog toga Elhamid hvale dostojan. Jedini koji je neovisan jeste Allah. I jedini koji je neovisan, on je i hvale dostojan, a to je jedino Allah Jalla Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ibrahim, U prvom majtu, odmah na početku, Elif Lam Ra, Kitabun enzelnahu ilike li tuhriđan nase mine zulumati ilen nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Elif Lam Ra, knjiga koju ti objavljujemo, da ljude izvodiš voljom svoga gospodara iz tmina na svjetlo. Ovo je knjiga takva putem koje izvodi se iz tmina na svjetlo, iz tmina zablude na svjetlo upute, izvode se ljudi, izvode se na put el-Aziz el-Hamid, sirat el-Aziz el-Hamid, na put silnoga i hvaljenoga, silnoga i hvale dostojnog. Dakle, Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime el-Hamid često se spominje uz ime el-Aziz i el-Ganih. El-Aziz onaj koji je silni, koji je ponosni, kome pripada svaki ugled, svaka veličina, zato se hvali. I onaj koji je neovisan od bilo koga i bilo čega, zato se hvali. Zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala svu hvalu pripisao je samo sebi. I jedino je on dostojan da se istinski hvali. Svi drugi su ovisni o njemu. Svi drugi što posjeduju posjeduju od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ne treba ih, ako se ih hvale, pretjerano hvaliti. To oni nisu postigli svojim rukama. To je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni su ovisni od njega uzvišenog. Zato Allah jalla wa'ala odmah na početku svoje knjige i kaže Alhamdulillahi rabbil alemin. Alhamdulillahi rabbil alemin. Sva hvala pripada samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Svi svjetovi, ma kakvi oni bili i ma šta oni posjedovali, oni imaju gospodara, onoga od koga sve to uživaju. Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je jedini on dostojan sve hvale. Ibn Đarir at tabari rahimehullahu ta'ala, veliki komentator Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, kaže za Allaho subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Hamid. Kaže, El Hamid jeste Allah. Onaj koji je hvaljeni od strane svih svojih stvorenja. Zbog čega? Zbog blagodati i dobrota koje im on ukazuje. El Hamid jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koga hvale sva njegova stvorenja zbog blagodati i dobrota koje im on ukazuje. Zadjad, rahimehullahu ta'ala, kaže Elhamid jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji se jedini u svako vrijeme i od strane svih hvali. Elhamid jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji se u svako vrijeme i od strane svih hvali. Hattabi, također veliki islamski učenjak, komentator mnogih hadijskih zbirki, između ostalog i Buharinog sahiha, kaže El Hamid jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji jedini zaslužuje da bude hvaljen zbog svojih dijela, zbog svojih radnji, zbog svojih postupaka. On se hvali i u blagostanju i u nedaćama jer su sve njegove odredbe, bez obzira da li se radilo o blagodatima ili nedaćama kako ih mi vidimo, one su pune mudrosti. Allahove subhanahu wa ta'ala presude, odredbe, da nam se desi nešto dobro ili loše, one su pune, pune mudrosti, o njima nema greške, nikakve, nikakve manjkavosti i nedostatka, pa se zbog toga hvali jedino Allah subhanahu wa ta'ala u svim situacijama. Dakle, imam Hattab ima malo poduži govor u kojem kaže El Hamid jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji jedini zaslužuje da bude hvaljen zbog svojih dijela, postupaka radnji, sva njegova dijela, sve njegove odredbe, sve njegove presude, bez obzira da li se radilo blagodatima ili nedaćama, su pune mudrosti, pa zbog toga se hvali u svako vrijeme i u svakoj situaciji. Ibn Kethir, rahimehullahu ta'ala, kaže El Hamid jeste Allah subhanahu ta'ala, hvaljeni onaj koji je jedini dostojan hvale, koji se hvali zbog svojih riječi, zbog svojih dijela, postupaka, zbog svojih propisa koje nam je propisao u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu i putem svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, onaj koji se hvali zbog svojih odredbi pa nema istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala kao što nema istinskog gospodara mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Imam al-Bayhaqi rahimehullahu ta'ala kaže Allah subhanahu wa ta'ala je el-Hamid hvaljeni onaj koji se hvali zbog toga što su sva njegova svojstva, sve njegove osobine potpune. Potpune, savršene, nemaju u sebi nikakvog nedostatka, nikakve manjkavosti, zbog toga se on hvali. I jedino on, Allah subhanahu wa ta'ala, svi drugi imaju pri sebi manjkavosti, svi drugi imaju kod sebe nedostataka, njihove osobine su manjkave, dočim jedino osobine Allaha subhanahu wa ta'ala su potpune i zbog toga se jedino on i hvali. Huleymi rahimehullahu ta'ala kaže, El Hamid jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji jedini zaslužuje da bude hvaljen. El Hamid jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji jedini zaslužuje da bude hvaljen, njemu pripada hvala i nikome drugom. Allah subhanahu wa ta'ala el-hamid, njemu pripada hvala i nikome drugom kao što od njega dolaze blagodati i ni od koga drugog. Ako neko može reći da je nešto postigao svojim rukama, da je iz ničega nešto postigao, ostvario, pa čak i to znanje s kojim misli da je nešto postigao, je li to znanje on sam također sebi, je li dokučio to znanje tek tako, ili je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, taj sluh, taj vid, taj razum, je li to on sam sebi ga pribavio, ili to je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, kao što sve blagodati dolaze samo od Allaha i svaka hvala treba da ide samo Allahu Kao što nas Allah subhanahu wa ta'ala obskrbljuje svojim blagodatima, jedino On, niko drugi, kao što prejasno kaže وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ I nema ama baš nijedne blagodati pri vama, da je vi uživate, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kao što sve blagodati dolaze samo od njega i naša svaka hvala treba da bude upućena samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Veliki islamski učenjak, islamski autoritet, šejh Sadi, rahimahullahu ta'ala, kaže Allah subhanahu wa ta'ala je el-hamid, onaj koji je hvaljen zbog svog bića, zbog svojih imena, zbog svojih svojstava, zbog svojih riječi, zbog svojih dijela. Samo njemu pripadaju najljepša imena, samo njemu pripadaju najuzvišenija svojstva, samo njemu pripadaju riječi, dijela, postupci, radnje, propisi, odredbe u kojima nema, ama baš nikakvog nedostatka, nikakve manjkavosti. Sva njegova dijela su prema nama. Sve njegove odredbe, svi njegovi propisi nama su između dobrote i pravde ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao je ili iz pravednosti prema nama, kako Allah subhanahu wa ta'ala postupa prema nama, ili iz pravednosti ili iz dobrote. U najmanju ruku iz pravednosti, onako kako smo zaslužili, tako će nam i biti. A može nam jedino bolje biti. Gore ne može. Od onoga što smo zaslužili, ako Allah subhanahu wa ta'ala hoće da se nad nama obistini pravda, onda će nam dati onako kako smo zaslužili, Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv. Allah subhanahu wa ta'ala je sve milosni, može nam oprostiti i dati bolje nego što smo zaslužili. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je el-hamid, jedini koji zaslužuje da se hvali. Jer jedini on ima najljepša imena, najuzvišenija svojstva. Jedino njegove riječi pune su mudrosti. Nema u njima nikakve manjkavosti nikakvog nedostatka, nikakve besmislenosti. Jedino njegove radnje, postupci, dijela, propisi, odredbe puni su mudrosti. U njima nema nikakvog nedostatka, nikakve manjkavosti. Od njega nam dolazi sve, jedino njega. Sve nam dolazi, sve što uživamo. Pa zašto onda da hvalimo druge? Zašto da blagodati koje uzivamo pripisujemo nekome drugom? Ne, već samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što nam od njega dolazi sve i naše hvale treba da idu samo njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kada se upoznamo sa ovim Allahovim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El Hamid i uvidimo da je jedino on Allah subhanahu wa ta'ala hvale i dostojan, onda hvalimo svoga gospodara na svakom koraku. Nastojimo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno hvaliti ga, Allaha subhanahu wa ta'ala, spominjući njegova imena i uzvišena svojstva, stalno, stalno izgovarajmo riječi Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillah, ovim riječima svu hvalu pripisujemo samo Allahu subhanahu wa ta'ala, hvalimo samo njega i kažemo da je jedino Allah subhanahu wa ta'ala dostojan te hvale, niko drugi. Zato kada vidimo nešto lijepo ili doživimo nešto lijepo, recimo Alhamdulillahi ledi bi ni'metihi tatimu salihat. Ili na našem jeziku sva hvala neka je Allahu subhanahu wa ta'ala sa čijom blagodati se postižu i ostvaruju sve lijepe stvari kada vidimo nešto loše, nešto nas zabrine, desi nam se neka nedaća, opet recimo, alhamdulillahi ledi, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, neka je sva hvala samo Allahu na svakom stanju. U svakom stanju hvalimo našeg gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada podignemo svoju glavu sa rukua u namazu, recimo, Rabbena velike alhamdulillah, Rabbena volekel hamd. Naš gospodaru, samo tebi pripada sva hvala. Hamden kathiran tajiban barakem fi. Mil es semavati, o mil ardi, o mil emašite min šeibad. Tebi gospodaru pripada hvala, onolika hvala koliko su velika nebesa i zemlja i koliko nakon toga ti još hoćeš. Recimo da je Allah subhanahu wa ta'ala dostojan hvale i da ga hvalimo onoliko kolika je njegova veličina i koliko samo njemu doliko je. Allahu subhanahu wa ta'ala. Često izgovarajmo riječi Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Neka je slavljen Allah i hvaljen. Odnosno, neka je Allah subhanahu wa ta'ala daleko od svake manjkavosti, svakog nedostatka, svakog zla i zbog toga neka je hvaljen. Upravo Sa ovim riječima imam Bukharija rahimehullahu ta'ala završio je svoj sahih odnosno hadisom u kojem se spominje ove riječi. Veličanstven hadis u kojem kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kelimetani hafifetani alel lisan thakiletani fil mizan habibetani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi ladim. Dvije riječi je lahke na jeziku ali i tekako teške sutra na sudnjem danu na vagi i povrh svega toga i tekako drage sve milosnom. Allahu subhanahu wa ta'ala, te riječi jesu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi l'azim. Neka je Allah subhanahu wa ta'ala slavljen i hvaljen, neka je slavljen Allah uzvišeni. Također, nastojimo svakog dana da kažemo subhanallahi ve bihamdihi stotinu puta. Nije uvjet ujutro, odma, u toku dana. Došlo je u hadisu ko kaže u toku dana subhanallahi ve bihamdihi, dakle u jednom danu stotinu puta njegovi grijesi se brišu, Allah subhanahu wa ta'ala briše mu grijehe makar ih bilo koliko je morske, morske pjene. Također, često izgovarajmo zikr koji je Allahu subhanahu wa ta'ala najdraži. Kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sellem da su najdraže riječi Allahu subhanahu wa ta'ala subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akivar. kaže poslanik alaihi sallallahu nema smetnje s kojom god riječju da počneš. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah ili subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, Allahu akbar, uglavnom u tim riječima stoji subhanallah, alhamdulillah. Tim riječima slavimo i hvalimo svoga gospodara, negiramo mu svaku manjkavost i zbog toga samo njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, hvalimo. Hvalimo ga kako u blagostanju, tako i u nedaćama, jer Allah subhanahu wa ta'ala hvale je dostojen u svakoj situaciji, u svakom stanju, u svakom vremenu od strane svih izuzev ljudi i nađija i džina prkosnika i nađija. Poznat nam je dobro hadis u kojem, hadis kuci u kojem se spominje da kada Allah subhanahu wa ta'ala uzme dijete nekog svoga roba, usmrti ga, pita meleke, zar nisam, zar niste uzeli dušu djeteta moga roba? Pa su, odgovaraju da. Zar niste uzeli plod njegovog srca? Da. Pa šta radi moj rob? Kako to on podnosi? Pa kažu meleki, strpljiv je. Slavite i hvali gospodaru. Čak i u nedaći, takvoj nedaći, izgubiti dijete, maloljetno dijete, nije mala stvar. I nije to lahko podnijeti. To mogu samo strpljivi slavite i hvali. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala sagradite mu kuću u džennetu i nazovite je kućom hamda. Nazovite tu njegovu kuću kućom zahvale jer je zahvaljivao se Allahu subhanahu wa ta'ala, hvalio Allaha subhanahu wa ta'ala i u tim teškim situacijama. Što se tiče Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena Es-Subuh, ovo Allahu Đalla Vala lijepo ime ne spominje se u Kur'an i Kerimu, ali se spominje u vjerodostojnim hadisima Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jedan od tih hadisa jeste i hadis Ajše radijallahu ta'ala anha koja kaže da bi Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na ruku i na seđdi u svome namazu između ostalih zikrova učio i subuhun kudusun rabbul melaiketi var Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme na ruku i na sejdi dakle mimo onih poznatih zikrova subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la učio je na ruku subuhun kuddusun rabbul malaikati ve ruh subuhun kuddusun rabbul malaikati ve ruh slavljeni kuddus sveti gospodar meleka i gospodar posebnog meleka meleka džibrila Zadžač, rahimehullahu ta'ala, kaže za Allahu subhanahu ta'ala lijepo ime Subuh, kaže Es Subuh jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji je čist od svakog zla, koji je daleko, koji je uzvišen od svakog zla. Zlo njemu je strano, nije poznato. Allah subhanahu wa ta'ala svojim robovima ne želi zlo. Ibn Faris, Zubejdi i drugi kažu Subuh, jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je čist od svake manjkavosti. Onaj koji je čist od svake manjkavosti. Od najveće manjkavosti, a to je da nema druga. Allah subhanahu wa ta'ala nije potreba nikoga. Ni druga, ni žene, ni djeteta, ortaka, nije potreban. Zato je on hvale dostojan, jedini on. On je čist od ove najveće manjkavosti, a zatim i svake druge. On je slavljeni zbog toga. Zbog toga se slavi. Zbog toga mu se negira svaka manjkavost. Dakle, kaže Ibn Faris Zubejdi, Suboh, jeste Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji je čist od svake manjkavosti, onaj koji nema druga, nema ortaka, onaj koji je čist od svega onoga čega nije dostojan istinski Bog. Onaj koji je čist od svega, svake manjkavosti koje nije dostojan istinski Bog. Istinski Bog jeste Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Onaj koji ima ortaka, koji je potreban nekoga, on je manjkav. Allah subhanahu wa ta'ala nije manjkav. Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja zato što je on savršen, zato što je on potpun, zato što je on subuh daleko od svake manjkavosti svakog zla. Zato kada kažemo riječi subhanallah, jeste kod nas najčešće se prevodi kao slavljeni, međutim ispravnije značenje jeste neka je Allah čist od svake manjkavosti. Kada kažemo subhanallah, kažemo neka je Allah čist od svake manjkavosti. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je subuh u svome biću. On je jedan jedini, nije potreba nikoga. On je subuh u svojim imenima. Njegova lijepa imena su najljepša imena ona su potpuna, daleko od svake manjkavosti. Njegova svojstva su također potpuna, daleko od svake manjkavosti i svakog nedostatka. Tako njegova dijela, njegovi propisi, njegove odredbe, njegove radnje, sve, dakle, daleko je od bilo kakve manjkavosti, bilo kakvog nedostatka. Zato slavimo i veličajmo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala ovim riječima, subhanallah, na ruku čuli smo. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je učio subuhun kudusu na rabbu l-melaikite i ruh. Također je učio subhana rabbi el na ruku. Neka je daleko od svake manjkavosti moj uzvišeni gospodar. Također na seždi bi učio subhana rabbi el-ala. Neka je u, daleko od svake manjkavosti moj svevišnji gospodar. Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Također čuli smo da bismo trebali u toku dana, to nije mnogo vremena, da kažemo stotinu puta subhanallahi wa bihamdihi. Neka je Allah subhanahu wa ta'ala daleko od svake manjkavosti neka je zbog toga hvaljen. Došlo je da nam se opraštaju grijesi, makar ih bilo mnogo poput morske pjene, a u drugom hadisu je došlo kod imama Tirmizije ko kaže subhanallahi lazim wabi hamdihi da mu se zasadi palma u džennetu. Kažeš jedan put, subhanallahi lazim wabi hamdihi, zasaditi se palma u džennetu. Recimo svako jutro. Zapamtimo ovaj zikr i nastojimo ga reći svako jutro. Tri puta. Subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati neka je Allah subhanahu wa ta'ala daleko od svake manjkavosti neka je on slavljen i neka je on hvaljen onoliko koliki je broj njegovih stvorenja i onoliko koliko je on zadovoljan i onoliko koliko je težak njegov arš i onoliko koliko je potrebno tinte da se ispišu njegove riječi. Allahu Ekber. Došlo je u hadisu da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam jednu od svojih supruga ostavio nakon sabah namaza u sobi, u kući, otišao napolje, zadržao se, vratio se kasnije nakon dužeg vremena i zatekao je na istom mjestu kako zikri Allah subhanahu wa ta'ala slavi i veliča, pa je rekao, ja sam rekao tri riječi. Tri puta sam spomenuo ovaj zikr, koji kada bi se vagao sa svim onim što si ti svo ovo cijelo vrijeme rekla, prevagnuo bi, pa je spomenuo ovaj zikr. Subhanallahi wa bihamdihi, adada halqihi, wa rida nefsihi, wa zineta aršihi, wa midade kelimati. Kada čujemo da neko loše govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu neko pripisuje dijete, ženu ili ortaka, da neko drugi se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, rasrdimo se, naljutimo se radi Allaha subhanahu wa ta'ala i negirajmo mu tu manjkavost, taj nedostatak što mu ljudi pripisuju. Kao što i kaže Allah subhanahu wa ta'ala, subhana rabbike rabbil izzeti amma jesifun. Subhana rabbike rabbil izzeti amma jesifun. Neka je daleko od svake manjkavosti gospodar tvoj kome pripada sav ponos, neka je daleko od manjkavosti, nedostataka kojemu oni ljudi pripisuju. Dakle, od Allahu subhanahu wa ta'ala lijepih imena jesu imena Elhamid i Asubuh. Elhamid, onaj koji je jedini dostojan da se hvali. Zašto? Zato što je on i Asubuh, zato što je jedini on daleko, daleko od svake manjkavosti, svakog nedostatka. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili govor o njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima, da nam pomogne da putem njegovih lijepih imena i uzvišenih svojstava još više upoznamo našeg gospodara, zavolimo ga i budemo mu što je god moguće više pokorni.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 Ya ya dal husna, khaliqana, ufrana, nas'aluka wa الحسنى